บุ๊กทูห้าสิบพีเดเซตที่สระว่ายน้ำนาคอปลิชชูวันนี้อากาศร้อนดานสเยโรเชเราไปสระว่ายน้ำกันไหม Gremo na kopališče? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Si želiš iti plavati? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Imaš brisačo? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Imaš kopalke? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Imaš kopalno obliko? คุณว่ายน้ำได้ไหม Znaš plavati? คุณดำน้ำเป็นไหม Se znaš potapljati? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Znaš skakati v vodo? อาบน้ำได้ที่ไหน Kje je prha? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Kje je kabina za preoblačenje? แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Kje so plavalna očala? น้ำลึกไหม Je voda globoka? น้ำสะอาดไหม Je voda čista? น้ำอุ่นไหม เยวอดาทอปลผมหนาวมากเซเบเมน้ำเย็นเกินไป วอดาเยเพรมมร์สลาผมจะขึ้นจากน้ำแล้ว ยาสกรีมสไดวันอิสวอดา